Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում այսօր լրատվականի գլխավոր թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը բարև ձեզ նախորվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր ռադիոյի օրն է կապի եւ ռադիոտեխնիկայի ոլորտի մասնագիտական օրը։ Հադրութի շրջանում պատրաստվում են երաթոնին։ Պաշտպանության բանակում ավարտվել են սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի սպասարկման աշխատանքները։ Այսօր տեղի է ունեցել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Արցախում վերաբնակ ընտանիքներին տրվում են արտոնյալ պայմաններ։ Ամերիկահայ Ջորջիկ Անջարգոլյանը ժամանել է Արցախ։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր ռադիոյի օրն է կապի եւ ռադիոտեխնիկայի ոլորտի մասնագիտական օրը։ Առաջին անգամ ռադիոյի օրը տոնական նշվել է ԽՍՀՄ-ում 1925 թվականին, իսկ 1945 թվականից այն նշվում է ամեն տարի։ Տոնակատարության օրը ընտրվել է Ալեքսանդր Պոպովի առաջին ռադիոհաղորդագրություն ուղարկելու օրը՝ մայիսի 7-ը։ Ռադիոյի օրը ներկայումս տոնականորեն նշվում է հետխորթային մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում եւ Արցախում։ Շնորհավոր տոնը սիրելի գործընկերներ եւ ռադիոընկերներ։ Թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Արցախում ռադիոն 90 տարվա պատմություն ունի եւ բնականաբար ռադիոլսողների մի ամբողջ բանակ։ Տոննարի թե հանդիպելու եւ զրուցելու մեր հավատարիմ ռադիոլսող Ստեփանակերտ թերթի գլխավոր խմբագիր արձակագիր Սոֆիա Սարգսյանի հետ, հատկապես որ այսօր նաեւ իր ծննդյան օրն է։ Նա միշտ լսում եւ արձագանքում է մեր հաղորդումներին։ Մեծ զրույցում Սոֆիա Սարգսյանը պատմեց, որ ռադիոն իր մանկության ամենամեծ գաղտնիքն ու առեղծվածն է, որը մինչ օրս էլ թանկ է իր համար։ Ռադիոյի հաղորդած հեքիաթներն էին ախշած սիրում լսել, երբ որ փոքր էի, այնուհետև բոլոր թեմաներով սկսեցի ունկնդրել, իսկ երբ որ փոքրիկ էի եւ մայրիկս ինձ ուղարկում էր քնելու, քնելուց առաջ անպայման ես պետք է լսեի բարի գիշեր երեխաներ հաղորդումը, աշխատում էի ոչ մի տառ ու բարբաց չթողնել եւ կյանքում առաջին զարմանքը, առաջին հարցը, որ ինձ հետաքրքրում է, այն էր թե ինչպես են այս մեծ մարդ մարդիկ տեղավորվում այս փոքրիկ ռադիոից ներս, ռադիոյի մեջ։ Եվ սա մնաց մանկության իմ ամենաջերմ ու ամենասիրելի գաղտնիքը։ Աստորեն մեծացել եք ռադիոյի շնչով եւ Այո, հայրիկս մանկավարժ է եղել եւ տանը արվեստաշունչ մտնոլորտ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է հադրութի շրջանում պատրաստվում են երաթոնին հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը վարչակազմի ղեկավարի որոշմամբ երաթորի տոնակատարության միջոցառումների կազմակերպման եւ համակարգման նպատակով ստեղծվել է շրջանային հանձնաժողով, հաստատվել են անհատական կազմը եւ տոնակատարությունների կազմակերպման անցկացման միջոցառումների ծրագիրը։ Ըստ հաստատված միջոցառումների շրջանի համայնքներում, հիմնարկ ձեռնարկություններում, դպրոցներում, պաշտպանության բանակի զորամասերում անցնկացվել միջոցառումներն ու հյուրասախտանակի տոնի, վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի երիտասարդության հարցերի բաժինը կազմակերպել է երիտասարդական միջոցառումներ նվիրված երաթոնին։ Մայիսի 8-ին Ադոլֆի մշակույթի երիտասարդության կենտրոնում կցուցադրվի Գարեգին Մեժդեի ռավերգարական ֆիլմը։ Աշխատակազմի կուրսային սպորտի բաժնի կողմից շրջանի բոլոր դպրոցներում կազմակերպել ինտելեկտուալ խաղեր նյութված շուշալտագրման 26-րդ տարեդարձին։ Լիզակ շրջանային թերթի ջերում հաճախակի է զետեղվել նյութեր նյութված հաղթանակի տոնին Ադոլֆի քաղաքապետարան եւ շրջանի համայնքների կողմից վերանորոգման բարեկարգման աշխատանքներ են տարվել Ուշահամագինդերում եւ Ուշարձաններում։ Վարչակազմի նախաձեռնությամբ շրջանը մացեկացրել նաեւ բարեկարգման սանիտարական մաքրման շաբաթօրյակներ։ Ըստ հաստատված միջոցառումի 2018 թվականի մայիսի 9-ին Հադրուտ քաղաքում եւ Շրջանի համայնքներում կհրավիրվեն հանդիսավոր ժողովներ, որը կուզուգակցվի տոնական համերգներով։ Անցկացվեն մարզական միջոցառումներ Հադրուտ քաղաքի հուշահամալիրում եւ Շրջանի համայնքներում տեղակայված մեծ հայրենականում եւ Արցախյան գյուղամարտում զոհված հայ որդիների ու շարժաներում կկատարվեն ծաղկապսակադրության եւ ծաղիկների խոնարհման արարողություններ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Պաշտպանության բանակում ավարտվել են սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի սպասարկման աշխատանքները, որոնք նպատակ ունեն ամառային շահագործման փուլին ընդառաջ իրականացնել նախատեսված համապատասխան համալիր գործընթացները, ռազմական տեխնիկան ու սպառազինությունը մարտունակության ցանկալի մակարդակում պահելու համար։ Սահուն կերպով եւ պահանջվող չափանիշներին համապատասխան ձմեռային շահագործման փուլից ամառայինի անցումն իրականացնելու նպատակով նախքան գործընթացի մեկնարկը անձնակազմի հետ անցկացվել են հավաքներ ու կազմակերպել ցուցադրական պարապմունքներ։ Այսօր տեղի է ունեցել հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ապրիլի 16-ին Ղարաբաղ Տելեկոմ Փակbaşıնի դիրական ընկերությունը հայտեր ներկայացրել հանրային ծառայությունները ղեկավարող հանձնաժողով բջջային կապերի հետ վճարային եւ կանխավճարային սակագների պրեմիում կարճաղորդագրության սակագների վերանայման եւ նվազեցման կապակցությամբ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության ներկայացուցիչ Աշոտ Օգոլցովը ներկայացրեց ընկերության կողմից մատուցվող հերահաղորդակցության ծառայության համար նախատեսված նոր իջեցված սակագները։ Հետվճարել հերախոսակապի բաժանորդների համար Զանգեր դեպի Ղարաբաղ Տելեկոմ բջային եւ անշարժ ցանց։ Ներկա գործով 26 դրամ ռոբե սակագնի փոխարեն 24.7 դրամ սակագին։ ՀՀ բջային ցանց Զանգերի սակագին։ Ներկա գործով 36 դրամ ռոբե փոխարեն 34 դրամ նոր սակագին։ Կանխավճարային հերախոսակապի սակագներում նվազեցման պատկերը հետևյալն է։ Կանխավճարեն հերախոսակապի սակագներ։ Զանգեր դեպի Ղարաբաղ Տելեկոմ բջջային եւ անշարժ ցանց գործող 31.5 դրամ փոխարեն նոր սակագին 30 դրամ ռոբե։ ՀՀ բջջային ցանցի զանգեր գործող 45 դրամի սակագինի փոխարեն 43 դրամ սակագին եւ ՀՀ անշարժ ցանցի սակագնի փոխարեն 40 դրամ սակագինի փոխարեն 38 դրամ սակագին։ Այսպիսով հետվճարային եւ կանխավճարային քարտերի սակագներում կատարվել է 4.9% նվազեցում, իսկ անշարժ ցանցի եւ անլար ֆիքսված համակարգի հեռախոսակապի սակագներում 5% նվազեցում։ Նվազեցում էր կատարվել նաեւ կարճ հաղորդագրության սակագներում։ Հանձնաժողովի անդամ Անի Նիկողոսյանի խոսքով. SMS-ները, եթե միջնացված լինում, SMS-ները տոկոսային չափով մինուս 20% նվազում։ 15 դրամից 12 դրամ է դառնում։ Հանձնաժողովի այսօրվա նիստում փոփոխություններ են են կատարվել նաև թիվ 62 եւ թիվ 39 որոշումներում, մասնավորապես Ղարաբաղ Տելեկոմ Փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում տվյալների հաղորդման եւ ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների առավելագույն սակագները սահմանելու մասին թիվ 62N որոշման սահմանված հավելվածի աղյուսյակ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն հավելվածին Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախում վերաբնակ ընտանիքներին տրվում է արտոնյալ պայմաններ հողամշակությամբ եւ անասնապահությամբ զբաղվելու համար։ Այս մասին ասել է աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության վերաբնակեցման եւ միգրացիայի բաժնի պետ Էլինա Մխիթարյանը։ Նրա հաղորդմամբ կառավարության կողմից յուրաքանչյուր վերաբնակ ընտանիքի տրամադրվում է տեղափոխման ծախսերը, ինչպես նաեւ նրանց սոցիալ կենցաղային կարիքները հոգալու տեղում հնարավորինս կար ժամանակահատվածում բնավորվելու համար հատկա զարգացվում են ֆինանսական որոշակի միջոցներ։ Բացի նշվածից վերաբնակ ընտանիքները պետական օժանդակություն են ստանում գործարար նախաձեռնությամբ սեփական մանրտնտեսությունը հիմնելու համար։ Ըստ պետական հաստատված ծրագրի հայրենադարձ յուրաքանչյուր ընտանիքի 10 տարվա օգտագործման իրավունքով տրամադրվում է անհատական տուն կամ բնակարան, որը պարտավորությունների կատարման դեպքում նվիրատվության պայմանագրով հանձնվում է այդ ընտանիքին համատեղ սեփականության իրավունքով։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի միջև ձեռքբերված համագործակցության շրջանակներում Արցախի զբոսաշրջային ռեսուրսները ներկայացնող տեսահոլովակն արդեն մշտական հիմունքներով ցուցադրվում է Երևանի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում։ Այս մասին ասել է նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արտա Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով իրականացվող ծրագրի նպատակը Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների մոտ Արցախի մասին իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումն է։ Ամերիկահայ Ջորջիկ Անջարգոլյանը ժամանել է Արցախ մայիսի 6-ից 11-ը քայլարշավ իրականացնելու նպատակով։ Նա քայլարշավն իրականացնելու է 125 կիլոմետր երկարությամբ Վարդանից Մարտակերտ ճանապարհով։ Բարի գալուստ Արցախ երալեզու գրությամբ իմ հակին կլինի Սպիտակ Վերնաշապիկ, իսկ ձերքից Բարի գալուստ Արցախ եւ խնդրում եմ վերադարձեք խորագրերով պլակատ, ասել է Ջորջիկ Անջարգոլյանը։ Նրա խոսքով ցանկալի է որ մարտիկ միանան իր քայլարշավին գրելով նույն Վերնաշապիկները։ Անջարգոլյանի խոս խոսքով քայլարշավի նպատակն է զբոսաշրջիկների մոտ հետաքրքրություն առաջացնել Արցախի նկատմամբ։ Այժմ ցանոթացեք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագրին։ Խոսափողի մոտ է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատակից Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Ապրիլի 30-ից մայիսի 6-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 58 տեղեկություն։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 4, տեխնացին բնույթի 3 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 24 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան 67, օծի հայտնաբերման եւ վնասազերծման 1, վերելակի 63, հիվանդի տեղափոխում 4 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպք չի գրանցվել։ Ապրիլի 30-ից մայիսի 6-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 2 դեպք, որից մեկը բնակհատվածում, Շաբաթվա ընթացքում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման 3 դեպք է գրանցվել։ Մայիսի 2-ին Մարտունու շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ շրջանի Գիշի համայնքի բնակիչը հայտնաբերել է զինամթերք։ Նախնական տվյալներով 1 միավոր գնդիկաբեկորային ավիառումբ Մարտունու հշեր փրկարար մասի հշեր սակրավորները մեկնել են դեպքի վայր եւ իրականացրել պայթյուն։ Մայիսի 2-ին Ասկերանի շրջանի հարավ համայնքի բնակչի ցաղազանգ է ստացվել, որ նույն համայնքի բնակիչ հայտնաբերել է զինամթերք։ Նախնական տվյալներով մեկ միավոր P1 տիպի ձերքի նռնակ եւ մեկ միավոր պայեստատու փամփուշներով։ Ասկերանի հրշեջ փրկարան մասի հրշեջ սակրավորները մեկնել են դեպքի վայր եւ հայտնաբերված զինամթերքը պահեստավորել հրշեջ փրկարան մասի տարածքում։ Մայիսի 5-ին Մարտունու շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտունի քաղաքի բնակիչը Մարտունու շրջանի Մուղանլու կոչվող տեղանքում հայտնաբերել է զինամթերք, նախնական տվյալներով մեկ միավոր հակատանկային ավիառումբ։ Մարտունու հրշեջ փրկարար մասի հրշեջ սակրավորները մեկնել են դեպքի վայր եւ հայտնաբերել երկու միավոր հակատանկային ավիառումբ։ Իրականացվել է երկու պայթյուն։ Այժմ եղանակի մասին։